بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alloh subhanahu taolo ushbu sayyidul ayyom va hajjul masakin bo'lgan juma kunida bosib kelgan qadamlarimizda ko'pdan ko'p ajr hasanatlar yozgan bo'lsin. Duolarimizni ijobat qilsin. Haq yo'lda yurishimizga Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Inshaalloh bugun o'tgan juma boshlagan darsimizni davom etkazamiz. O'tgan darsimizda dayuslar haqida gaplashgan bo'ldik. Hamda ayollarning kiyimlari haqida kasiyotun oriyot payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek kiyimli yalang'och ayollar haqida payg'ambarimiz aytgan hadislarni dars qilgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda astagfirullah va qorna fi buyutikunna vala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula deb marhamat qildi. Ayollarga o'z uylaringizda barqaror bo'linglar. Ya'ni besabab uylaringizdan tashqariga chiqmanglar. Magar biron hojat uchun chiqqanlaringizda esa ilgarigi dinsizlik davridagi yasan tusan kabi yasan tusan qilmanglar. Ushbu oyatdan shuni xulosa olamizki, ayol kishi behojat, zaruratsiz ko'chaga chiqmasligi Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i. Sahih hadislarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan mana Muoviya ibn Abu Sufyan roziyallohu anhu aytadi: "Inna Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam harrama sab'ata ashiya va inni uballighukum zalik va anhaakum anhu va zakara minha tabarruj." Imom Ahmad musnadlarda keltirilgan. Muoviya ibn Abu Sufyan aytadilar: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarni 7 ta narsani qilishlikdan qaytarganlar. Va men ham sizlarga ana shu narsalarni yetkazaman va shu narsalardan qaytaraman deb qaytarilgan 7 ta narsadan bittasi tabarruj. Tabarrujni aytgan. Tabarruj nima? Endi darsimiz davomida tabarruj deb ketamiz. Tushunib olaveringlar nimaligini. Tabarruj ayol kishi ko'chaga avratlarni yopmasdan yasan tusan qilib chiqishligi tabarruj deyiladi. Chunki Alloh taolo Jahiliyat davridagi yasam tusan kabi yasam tusan qilmanglar. Jahiliyatdagi tabarrujda nima aytilardi ekan? Ana shu oyatni sharhida keladi. Johillar, arablar, Makka mushriklari ayollari taqinchoqlarini qulog'iga, bo'yniga taqib, boshidan ro'mol solib, ro'molini jag'idan chigmas ekan. Ana shu bo'yinlari, avratlari va taqinchoqlari ko'rinishligi uchun ro'molni tashar ekanda oldini bog'lamaganligi uchun shu narsani tabarruj deyishar ekan. Johiliyat davrida boshida ro'moli bor, jag'idan chigmaganligi uchun tabarruj bu avratini yopmaslik deb qilinyapti. Endi hozirgi kunda umuman ro'mol o'ramayotganlar haqida gapirmasak ham bo'laveradi. U davrdagi johillikdan ko'ra, ularni tabarrujdan ko'ra hozirgi tabarruj qattiqroq bo'lib ketyapti. Alloh saqlasin. Alloh taolo Qur'onda Ushbu oyatlarda siz bilan bizga shunday deydi. Va idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha abana wallohu amarna biha qul innalloha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'alallohi ma la ta'lamun. Ular qachon biron buzuq ish qilsalar, ota-bobolarimizni shunday holda topganmiz. Buni bizga Alloh buyurgan dedilar. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Alloh hech qachon bunday buzuq ishlarga buyurmaydi. Alloh sha'niga o'zingiz bilmaydigan narsalarni aytaverasizlarmi? Kitobi sunnatga xilof bo'ladigan bo'lsa, oyatga, hadisga teskari bo'lib turgan paytda ota-bobomiz qilgan mana shu ishini to'g'ri emas aytishimiz kerak bo'ladi. Bu oyat nima haqida nozil bo'lgan? Jahiliyat davrida Ka'batullohni Mana mushrik arablar Ibrohim alayhisolamning shariatidan qolgan hajni qilishar edi. Arafotda turishar edi, Minoda turishar edi. Mushrik bo'lsa ham haj amallarini, ba'zi rukunlarini qilishar edi. Ka'bani tavof qilishlikda Quraysh shunday bir hukm chiqargan edi. Ka'bani tavof qilishlik faqat Qurayshdan olingan kiyim bilan bo'ladi. Chunki tashqaridan kelgan arablar, arablar o'zlarini kiyimi bilan kelar ekan, sizlar deshadi Quraysh. kiygan kiyimlar bilan gunohlarni qilgansizlar. Bu nopok kiyimlaringlar bilan tavof qilish mumkin emas. Faqat Qurayshdan olgan kiyim bilan tavof qilasizlar. Kimi puli bo'lsa Qurayshdan kiyim olib, yangi kiyim bilan tavof qilar edi. Endi kimi kiyim olishlikka mablag' bo'lmasa, yalang'och tavof qilardi. Erkak, ayollar. Bu Ka'bani yalang'och tavof qilishlik Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Hijratning 9-yilida haj qilgani ketayotganda Tavba surasidagi oyatlar bilan Ka'bani tavof qilishlik, yalang'och tavof qilishlik, umuman mushriklarni haramga yaqinlashtirishlik man qilindi. Shuning uchun ayollar tavof qilganlarida ko'proq tunda tavof qilishar edi. Kiyimni yo'qligidan, yalang'ich bo'lganligidan. Bizga mana shu ishni ota-bobolarimizdan qolganligi uchun amal qilamiz. Ya'ni bu ishlarni ota-bobomiz qilib kelgan. Biz ham ularga ergashamiz. Undan tashqari Alloh bizga shu ishni buyurganda, deganda Alloh javob berib ki "Ey Muhammad alayhisalom ayting, Alloh bunaqa fahshiy hech qachon buyurmaydi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim sahihlarida keltirgan hadisda shunday deydilar. Alloh kataba ala ibn adama min az zina adraka zalika la mahalata. Har bir odamga dedi Rasululloh Alloh taolo har bir odam borasiga zinodan bir ulush yozgan. Shu zinoni qiladi albatta. Zinal ayni an-nazar. Ko'zning zinosi qarashlik, nazar qilishlik. Va zinal lisani mantiq. Tilni zinosi gapirishlik. Va nafsu tatamanna va tashtahi val farju yusaddiqu zalika kulluhu aw yukazzibahu. Nafs xohlab kusab turadi zinoda. Lekin farz shu narsani tasdiqlaydi zino qilishlik bilan, ko'z zinosini ham, til zinosini ham. yoki bekor qiladi o'zini zinodan tinchliklar. Ko'z zinosi, til zinosi, quloq zinosi, qo'l zinosi bor bular. Lekin inson zinodan o'zini saqlar ekan, ularda hammasini bekor qilgani ma'lum bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keltirilgan hadis, Fathul Borida keltirilgan bu hadis. ala qaumin liyajidu rihaha zaniya. Diqqat qilamiz. upa ellik atir upa sotadigan odamlar bo'lsa yoki olib berayotgan odamlar bo'lsa ayollariga qaysi bir ayol o'zini xushbo'ylab atir sepib hidini xushbo'y qilib bir qavmni oldidan o'tib ular hidlashlik uchun oldidan o'tar ekan bu ayol zinokor deydi atir upani eri uchun qilish kerak ayol kishi ko'chaga chiqayotganda seppasdan chiqib ketishligi kerak chunki bir nomahram erkakni oldidan o'tar ekan hidlab orom oldim hididan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zinokor deyapti shu ayolni. Ajib, bizda uyida chashmaydi. Chiroyli kiyimini, zeb-ziynatini taqib, kuyovini ishdan kelishini bir bayramda kutib olmaydi. Aksincha ko'chaga chiqib ketakanda haligi narsalarni kiyadi yoki haligi narsalarni ustiga sepadi. Tabarruj, tabarruj nima edi? avratlarni ochib, yasan tuson qilib ko'chaga chiqishlik. Tabarruj insonlarning hayotida, musulmonlarning hayotida faxshni ko'payishiga, zinoni fosh bo'lishligiga sabab bo'ladigan ishlar. Ya'ni mana shu qilinayotgan kichkinada ko'rinayotgan ish o'zi kichkina emas bu. Zinoga boradimi oqibatida? Demak, boshlanishi ham kichkina emas bu narsani. Oxiri katta halokatga olib borganligi sababli. Avratlarni yopiq turishligini Alloh taolo xohladi. Avratlarni ochilishligini shayton xohladi. Alloh taolo odam alayhisalomni jannatga kiritar ekan, aniq-aniq aytdi. "Ey odam, bu iblis seni dushmaning. Mana ayoling jannat sizlarga xohlagancha yashaylar, faqat bitta daraxtga yaqinlashmanglar. Daraxt bitta, man qilingan dushman bitta." فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى bas odam bilan Havvo undan yeyishlari bilan avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar. Odam Parvardigorga osiy bo'lib yo'ldan ozdi. Boshqa oyatda Alloh taolay aytadi: "Bas aldov bilan ularni tuban holatga tushirib qo'ydi. O'sha daraxtdan totib ko'rishlari bilanoq avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar." E'tibor bering, Odam alayhisalom mevani yegan paytda Yemasidan turib avratlari yopiq edi. Alloh taolo o'zi bilgan libosni kiyintirib qo'ygan edi. Endi man qilingan narsani yedi, avratlari ochilib qolgandan keyin jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini to'sa boshladi. Biroq o'rgatdimi odam alayhisalomga? Uyat bo'ladi dedimi? Yo'q. Nimaga to'siyapti? Insonni fitratida, tabiatida, qonida, tomirida hayo degan narsa bor hamma insonda. Mana shu hayo ma'siyatni qilaverishligi bilan qilaverishligi bilan umuman ko'tarilib ketadi, insoniylikdan chiqib ketadi. Bo'lmasam odam alayhisolamni biroq uyat qilgani yo'q. Avratini to's degani yo'q. Demak, insonda tag tomirida, zamirida, fitratida hayo bo'ladi. Endi qaysi bir inson tabiatidagi shu hayo yo'q qilar ekan, insoniylikdan chiqib ketibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quyidagi hadisda shunday marhamat qiladilar, Imom Ahmad sahihlarda keltirilgan. Salasatun la tasal anhum. Ya'ni Rasululloh aytiblar, 3 kishi haqida so'ramay qo'yinglar. Ya'ni halol bo'lgan ular. Mendan so'ramanglar. Rajulun fariqun al-jamaa va asa imamahu va mad asiyan. Jamoatdan tarq ajrab, jamoatni tark qilib, imomiga osiy bo'lgan va mana shu holatda o'lib ketgan kishi. Jamoatga qo'shilmaydi, imomiga boshlig'iga itoat qilmaydi Mana shunday jamoatdan ajragan holda osiy o'tib ketgan kishi haqida mendan so'ramanglar deyapti Rasululloh. Mahallaga qo'shilmaydi, masjidga chiqmaydi, hech kim bilan aloqa qilmaydi, o'zi o'zicha yashaydi. To'g'ri qiladi deb bir xilgilar. Hech kim bilan ishi yo'q, xotirjam yashaydi. Noto'g'ri Wa amatun aw abdun abiq famata. Xo'jayinini ruxsatsiz chiqib ketgan qochib ketgan qul yoki cho'ri. Agar shu holatda o'lib ketsa, bu ham halok bo'lganlardan. Bu haqida so'ramanglar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hamda uchinchisi وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها معانة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل bir ayol eri dunyo hojatlarini hammasini qondirib qo'yib ehtiyojlarini qilib qo'yib safarga ketgan bo'lsa yoki g'oyib bo'lgan bo'lsa, ko'chaga chiqishlikka hech qanaqa ehtiyoji bo'lmasdan turib, tabarruj qilgan holatda ko'chaga chiqqan ayol ham halok bo'lgan. Men mendan u haqida so'ramanglar dedi Rasululloh. Unini, yog'ini, go'shini, yemoq ichmog'ini ko'chaga chiqadigan, ehtiyojini hammasini qondirib qo'yib ketgan erkak kishi. Lekin shunday bo'lsa ham ko'chaga tabarruj qilgan holatda chiqadigan ayol halok bo'lgan. Mendan so'ramanglar deydi qancha-qancha akalarimiz tijorat, bola chaqa, tirikchilik maqsadida safarlarga ketgan bo'lsa, shularni uyda qolgan ayollari mana shu hadisdan xabardor bo'lib qo'yishlik kerak. Hojatmi, behojatmi ko'chaga chiqarmaslik kerak. Inson o'zi biladi qachon chiqishlik zarur, qachon chiqmaslik zarur. Va qorna fi buyutikunna deyapti Alloh taolo. Uylarda mustahkam o'tiringlar, chiqarmanglar deyapti. Tabarruj Alloh taoloning la'natiga olib boradigan ishlardan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'natlangan ikki toifani aytganda kasiyatun ariyat kiyimli yalang'och ayollar deb aytgan. Kiyimli yalang'och ayollar deganda aytdikki, ustida kiyimi bor, lekin turq tarovatidan yalang'ochdan ko'p bittaroq. Yo bu kiyimni napizligi uchun yalang'och deyilyapti, badani ko'rinib turibdi. yoki torligi uchun. O'tgan jumada Biz bunaqa kalta kiygan, tor kiyganlar emas, hijob deb kiyayotgan opalarimizning kiyimini gapirdik. Hijob deyayotgan kiyimi uzundir, qalindir, lekin torligidan hijob deyilmaydi u. Tushunaylik akalar. Savdogar akalar, o'sha kiyimlarni olib kelayotgan akalar, qaraylik nimani olib kelyapmiz. Biz savdogarlar nimani olib kelsak, odamlar kiyaveradi, odamlar ajoyib bo'ladi. Moda deb qo'ysangiz, yangi narsa desachi umuman kulgili narsalarni ham kiyib yurishibdi. Ha desa, mashina hamma kiyyapti shundan deydi. Musulmon odamning o'lchovi bor, ramkasi bor, u o'tish kerak bo'lmagan chizig'i bor. O'g'il bolalarda ham ahvolini ko'ring, ba'zilarini. Nafaqat ayollarda kiyimi tor, erkaklar ham kiyim, kiyim torayib ketyapti. Ruku qilsa hayo qilasan orqasida turgan. Kiyimlarni qaranglar, namozxonadan namoziga munosib bo'ladigan kiyim kiyish kerak ukalar. U chiroyli bo'lsanglar, moda bo'lsanglar olib kiyish kerak emas, musulmonmiz biz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Abghazun nas ilallohi thalatha." 3 ta odamga Alloh taolo qattiq g'azab qiladi. Alloh eng g'azablanadigan kishilar 3 ta. Birinchisi mulhidun fil haram. Haramda turib, Masjidil Haramda turib xudosiz bo'lgan odam. Allohning qattiq g'azabiga qoladi. Ikkinchisi, mubtaghin fil islami sunnatal jahiliya. Islomda turib, musulmon bo'lib turib, jahiliyatning sunnatlarini bo'lishini xohlaydi. Mana shu kishiga ham Alloh taoloning g'azabi qattiq bo'ladi. Islomni tanagandan keyin, musulmon bo'lgandan keyin, haq bilan botilni ajratgandan keyin, jahiliyat davridagi narsani ko'ngli kusaydigan bo'lsa. O'zi asli e, iymonning halovatini kim totadi deganda 3 ta shart aytgan payg'ambarimiz. Johiliyatga qaytishlikni xuddi o'tga qaytishlikni yomon ko'rganda eslab hijolat olib ketadi. Bu orzu qilish emas. Uchinchisi, bir kishini qonini nohaqdan to'kilishini xohlayotgan kishi. Bunga ham Alloh taoloning qattiq g'azabi bo'ladi. Mana shuncha hujjat dalildan keyin ham tabarruj qilib ko'chaga chiqishlik aqlli mo'minaning ishimi? mana shuncha hujjatlarni, og'ir hadislarni eshitib turib ham ayollarini mana shunday holatda ko'chaga chiqarib yuborishlik aqlli erkakning ishimi? Mashinada o'tib ketayotgan bo'lsa, qars atadi, bo'ldi, ketdingiz. Ayol qanaqa yuribdi ko'chada? Peshinda o'qidingizmi? Shomda o'qidingizmi? Onangizni duosini oluvdingizmi? Alam qilib qoladi. Akalar, ukalar, biz bu majlisda o'tirganlarda u ayollarni tabarruj qilib ko'chaga chiqaradi deb o'ylamaymiz. Chunki Allohda zikrni eshitayotgan odam Allohdan qo'rqadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni o'qiymiz. Imom Ahmad Musnadlarda keltirgan sahih hadis: Ayyu mamrotin vada'at thiyabaha fi g'ayri bayti zawjiha faqat hatakat sitra ma baynaha va baynalloh. Qaysi bir ayol erini uyidan boshqa bir uyda kiyimlarini qo'ysa, Alloh va o'zini o'rtasidagi pardani yirtibdi. Mana shu hadisni sharhlagan muhaddislar aytishadiki, avratini o'zini eridan boshqa nomahram erkaklarda olda ochgan ayol Alloh bilan o'zini o'rtasidagi pardani yirtibdi degan. Avratni bilasizlar. Biz endi niqob demaylik, yengiroqini aytaylik. Mana shu yuzi bilan kaftini aytaylik. Shundan boshqa a'zosini nomahram erkaklarga ko'rsatgan ayol Alloh bilan o'zining o'rtasidagi pardani yirtibdi deyapti. Allohga rahmi kelsin. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an kaseer. Nima musibat yetsa boshingizlarga deyapti Alloh. O'zingizlarni qo'linglar bilan qilgan ish tufayli yetadi. Baraka yo'q bo'lsa uyda, uyda shirinlik yo'q bo'lsa, oilada kelishmovchiliklar ko'p bo'layotgan bo'lsa, qaraylik-da, bari kimdan? iqtisodni yomonligidan emas. Mana shunday oyatlarni, mana shunday bir og'ir hadislarni eshitgandan keyin ham mu'mina ayol o'zini tabarrujga chiqishlikka, tabarruj bilan ko'chaga chiqishlikka yo'l beradimi? Har bitta erkakka Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara va quduhan nas val hijara deb marhamat qildi. Mo'min erkaklarga. Ey mo'minlar, Sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlang. Ki u do'zax ustida qattiq dil, qattiq qo'l farishtalar turib Alloh buyurganda buyurgan ishga ular osiy bo'lishmaydi. Erkaklarning ishi, erkaklarning ishi, erkaklarning ishi. kiyimingizni yuvib qo'ymasa, aytgan ishingizni qilib qo'ymasa malomat qilasiz-ku. Allohning hukmini bajarmayotgan bo'lsa, tabarruj qilib chiqib ketib, erini dayus bo'lishiga sabab bo'layotgan ish qilsa, indamay qo'yilaveradi. Endi qo'y endi. Hozir o'sha qo'ylarni ham o'qiymiz. Nima sababdan o'ramaydi, nima sababdan ayollar xolamaydi? Sabablarni ham o'qiymiz hozir. Qizlarda, kelinlarda, ayollarda shar'iy hijobni kiymasligi, avratlarini yopmasligiga bir qancha sabablarni, bahonalarni ko'rsatishadi. Shulardan bittasi hijobni o'rashlikka o'zi ko'p ham qoniqmasligi yani, e, zarilmaydi deydi issiqda deydi desa ikkita savol beriladi bu ayolga siz o'zi hijobdan qanoatlanmas ekansiz islomdan qanoatlanasizmi islomni din deb qabul qilganmisiz deyiladi agar ha desa bir javob yo'q desa boshqa javob yo'q desa bu ayolga hijob haqida gapirilmaydi bu ayolga kalima keltirishlik haqida gapiriladi Chunki islomdan qanoatlanmayman, hijob menga kerak emas yoki hijob o'rash mumkin emas deydigan bo'lsa, Alloh saqlasin dindan chiqib qoladi. Matin toza bo'lsa bo'ldi-da, nima endi desa, aytamizki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollarning qalbi albatta pokiza bo'lgan. Shularga Alloh taolo avratinglarni yopinglar deb aytgan. Agar yo'q, men islomdan qanoatlanaman, men musulmonman deb turib hijob o'rmayotgan bo'lsa, aytamizki, quyidagi oyatda eshitmaganmisiz? Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida biror mu'mina va mu'min uchun Allohning hukmini qo'shib o'z ishlaridan ixtiyor qilishlik joiz emasdir. Alloh va rasuli bitta narsani mumkin degandan keyin mu'min odamda ixtiyor qolmaydi, faqat bajarish kerak. Mana mumkin emas deb buyurdimi? Tamom, gap qolmaslik kerak. Endi to'g'ri-yu, deyaptimi? Demak, mana shu oyatga ochiq isyon bo'lyapti. Bu birinchi bahonasi. Bahonalardan yana bittasi men o'raya deyman. Xolimani onam unamayapti. Erim unamayapti. Akam unamayapti. Otam unamayapti. Bunday opa singillarga javob shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la ta'ata li mahluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa osiy bo'ladigan ishlarda maxluqqa itoat qilinmaydi degan hadisini aytamiz. ota-onamizga yaxshi muomalada bo'lishligimizni shariat buyurgan bizga. Va in jahadaka ala tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Agar ular, ya'ni ota-ona seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishlikka zo'rlasalar, gunoh qilishlikka zo'rlasalar, ularga itoat etma. Ota-onaga faqatgina gunoh ishni qil desa itoat qilinmaydi. Boshqa o'rinda ota-ona boshiga qo'yiladi inson. Yana bir bahonasi. Men hijob o'rasam, shu issiqqa chidamayman, nafasim qaytib ketadi, havo ololmay qolaman, issiq bo'lib ketadi desa, Alloh taoloni va la tanfiru fil qul naru ashaddu harro degan oyatni o'qiymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hijratning 9-yilida Tabukka sahobalarni g'azotga chaqirganida nihoyatda issiq payt bo'ladi. Rum degan mamlakat bilan jang qilishlik kerak. Masofa juda uzoq. Issiq payt. Shunda muxoliflar payg'ambarimizning hukmiga javob bermaganlar aytishdiki, bu issiqda urushga chiqmanglar. Ayting ya Muhammad alayhisalom, agar ular anglay olsalar, jahannam otashi yana ham issiqroq. Dunyodagi oftobda issiqiga chidamasa, shunga sabri yo'q bo'lsa, jahannam o'tiga sabri yetarmikin? Mana shu opa singillarimiz. Biz ularda kamoli yaxshi ko'rganligimizdan, musulmon mu'mini bo'lganligidan jahannamdan qutulsin, jannatga kirsin degan yaxshiligini sog'inganligimizdan aytamiz. Yana ba'zilar hijob o'ramaysizmi deb aytsa, men deydi, qilsam bir qilaman deydi, keyin tashamayman bir xil odamlarga o'xshab deydi. O'raganimdan keyin tashlashlikdan qo'rqaman deydi. Ya'ni o'zini shunday bir azmi qaror egasi ekanligini bildirib, obola qolanchilarga o'xshab bir o'rab bir tashamayman. Men o'rasam shart o'rayman, o'shuning uchun hozir o'ramayapman deydi. Bu ham bitta bahona. Yana ba'zilar aytadi, ro'mol olasan, hozir har xil nom bilan nomlashyapti. Palonchilardan ekan, po'kinchilar. O'zi odamlarni rozi qilishlikda maqsad qilgan odam hech qachon maqsadiga yetmaydi. Irzoi nasi g'oyatun la tudro. Kechgacha odam rozi bo'lmaydi. Odam odamdan rozi bo'lmaydi. Endi siz o'sha hijobni o'ramaslik bilan rozi qilaman degan bo'lsangiz, o'ramasangiz ham yoqmaydi. O'rasangiz ham yoqmaydi. Shuning uchun shuning uchun ham shariatimiz bitta Allohni rozi qil deydi. Qoyani keyingi o'rindagi narsa. Allohni rozi qilsangiz odamlarni ham Alloh taolo o'zini mahv qo'yadi. O'rayman dedi bir xiligiz, yana bitta bahonalardan. Jinday yoshing kattaysan dedi. Eshitib qolamiz. Yoshsan hali dedi. O'ynab qol dedi, yurib qol dedi. Eshitamiz kattalardan, ehtimol onalardan, ehtimol otalardan chiqadi shu narsa. Ulgaydi dedi. Mana majbur qilma dedi. Hali yosh, o'ynab olsin ozgina. Endi aytamizki, yoshim sal ulg'ayganda hijob olaman yoki shu kiyimlarni kiyaman degan opalar bo'lsa, o'lim tanlamaydi. Mo yosh ekan, mo qari ekan demaydi. Shuning uchun hali 30 ga kirganda namoz o'qiyman, 40 ga kirganda namoz o'qiyman degan bahonadan bir ko'rinish. Bahonalardan yana bittasi yomon ulfatlar. Ibn Mas'ud roziyallohu anhuning gapi esimizdan chiqmasin. U kishi aytganki, roziyallohu anhu, Alloh taolo yomon ulfatdan ko'ra yomonroq maxluqni yaratmadi. Alloh taolo yomon ulfatdan ko'ra yomonroq maxluq yaratmadi. Iblis albatta yomon. Lekin a'udhu billahi minash shaytonir rojim desa shayton qochadi. Endi yomon ulfatga 100 marta a'udhu basmalani ayting, yoningizda turaveradi. Hech qachon inson tug'ilib qimor rozi bo'lib qolmagan. Bir ulfati bo'lgan, qimorga bir marta borgan, ikki marta borgan, qimor o'zib ketgan. Hech qachon bir odam ilmli bo'lib ketmaydi birdaniga. Ulfati bir marta darsga borgan, ikki marta borgan, ilmli bo'lgan. Bir odam aroqxo'r bo'lib ketgan emas tug'ilib bilan. Kim boshlagan uni? Ulfati boshlagan. Bir odamni masjidga kimdir yetalab kelgan. Keyin o'zib ketadi hali yetalab kelgandan keyin o'zib ketadi hali odam. Endi ana shu shar'iy hijobni kiyishlik avratlarini yopishlikni ha endi bo'ladida endi gapiraveradi bular mating toza bo'lsa bo'ldi deyotgan yomon hamrohlari bor shu opa singillarimiz o'ragiz keladi yonidagilar chatadi bunaqalardan aloqani uzishlik kerak bo'ladi yana bir xilgilari aytadi u oxirgi bahonasi Alloh insof bersa biz ham uramiz deydi deydida ana shu insofsizligini yoki mutabarrij holda turganligini taqdirga yo'yadi. Ha inson tijorat yurishligi uchun yuguradi, ma sababini qilib kasal bo'lib qolsa, mana shu bemorlikni ketkizishlik uchun tabibmi, tabib yugurib yuradimi? Ini Alloh shifo berib, ini tijoratiga baraka beradimi? Inson Alloh taoloning hidoyatiga qarab bir qadam bosish kerak. Hadis qudusiylarda keladi. Banda bir qadam bossa men tomonga qarab, men ikki qadam bosaman deydi. Men tomon qarab yursa men yuguraman deydi. Birinchi qadamni banda qiladi. Alloh insof bersa bo'ladi, o'tirsa o'tiraveradi bu odam. Hali mushrik bo'lgan kimsalar agar Alloh xohlaganda biz ham, ota-bobolarimiz ham mushrik na, na mushrik bo'lgan va na biror narsani harom qilib olgan bo'laverdik deydilar. Bu shu mushriklarning gapi. Alloh xolasa biz ham o'qiridik, qilardik deydi. Ayollarni mana shunday tabarruj holda yurishligini bahonalarini aytdik. Endi nimaga shunday holatga yetib keldik? Sabablar. Birinchisi johillik, ilmsizlik. Tabarruj holda yurgan qizlar, kelinlar, ayollar shariatidan xabardor bo'lganida, ilmdan xabardor bo'lganda mana shu holat yurishmagan bo'lar edi. Ikkinchisi erkaklarda g'ayurlik sifatini o'zayib ketganligi. G'ayurlik degani qizg'anish degani. Ibn Kasir rahimahulloh Bidoya nihoya kitobida shunday narsani keltiradi. Mana shu yili, ya'ni mm, Hijriy 286-yil deyapti. Bo'lgan ajoyib ishlardan deydi. Qozini oldiga bir ayol keldi. Hijobli munaqqaba ayol, hijobli ayol keldida erida 500 dirham haqqi borligini va eri bermayotganligini shikoyatini qilib keldi. Qozi erini chaqirtirdi, ikkalasini yuzlashtirdi. Qarzing bor desa, qarzim yo'q, bermayman dedi. Yo'q qarzim dedi. Ayol kishi hujjat dalilni keltirdi. qozi dalilga qanoatlandi. Endi eri pulni to'lab berishligi kerak. Endi ana shu qazo majlisida, qozini majlisida guvoh bo'lganlar endi bu ayol haqiqatan shu kishini xotinimi, xotini emasmi shuni bilishimiz uchun yuzidagi niqobini olsin, ko'raylik deydi. Ya'ni shar'iy zarurat. Boyagi adolatli hukm chiqishligi uchun yuzini ko'raylik, shuni xotinimikin yoki boshqasimikin deganda haligi g'ayur er yo'q deb ochmaylar betini. Ochmayverdi. Bo'ldi men beraman dedi. Shunda erini bundaychalik qizg'anganida bunchalik g'ayurligini ko'rgan ayol guvoh bo'linglar, dunyo oxiratda haqqimdan kechdim dedi. Birinchi sabab ilmda yo'qligi, johillikni ko'pligi. Ikkinchi sabab erkaklardagi g'ayurlik sifatini ozayib ketganligi. Yomon ulfatlar deb aytdik. Yomonlik yetilib turadigan dugonalar, ulfatlar hamda amri ma'ruf, nahiy munkarni ko'tarilib ketganligi. Bir ayol mutabarrij holda ko'chaga chiqsa, xunuk ko'rinishda, u qo'shnisi ham aytsa, bu qo'shnisi ham aytsa, xotini ham, erkagi ham, kattasi ham, kichigi ham, bunaqa qilib yurma, dovursachi. Hech bo'lmasa odamlardan hayo qilgandan ham qo'y deydi, odamlarni nazardan qolib ketmay deb tiyiladi. Lekin mana shu narsa katta musibat, ishimiz bo'lmay qo'ygan. Esimizdan chiqmasin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislar bor. Bir munkarni qavm ko'rib, o'zgartirib qo'yishning imkoniyatida bo'lib turib, tek qo'yib qo'yilsa, balo yoppasiga keladi ustiga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, o'zimdan keyin ummatimga ayollardan ko'ra kattaroq fitnani qo'yib ketmayapman degan. Alloh o'zi tavfiq bersin. Mana aytdik, mana shu yuqorida aytib qilgan tafsirida muqotil shunday so'zni keltiradiki, jahiliyat davridagi ayol, ana shu mushrika, Qurayshdagi bo'lgan mushrika ayol taqinchoqlarini taqib, bo'yniga, quloqlariga, boshiga ro'mol tashab olardida, jag'idan chigmas edi. Mana shu narsa tabarruj deyiladi. Chunki bo'yni ochiq, zeb ziynatlari taqilgan. Endi umuman ro'molga yaqinlashmayotgan odamlarni holatini tabarruj ham deb bo'lmaydi. U kasiyatun oriyat, kiyimli yalang'och ayollar ular. Darsimiz oxirida Sulaymon alayhissalom qissasiga murojaat qilamiz. Mana Sulaymon alayhissalomga Alloh taolo hech kimga bermagan mulkni bergan. Saba qabilasi, Saba qavmining malikasi Bilqis Sulaymon alayhisolam oldiga musulmon bo'lishi uchun keladi, islomga kiradi. Islomga kirishligidan oldin Sulaymon alayhisolamni qurilgan qasrga kirishlik taklif qilinadi. Poli shishadan bo'lganligi uchun shishani ostidagi suv ko'rinib turganda bu suv ekan deb Bilqis fakashafat ansoqayha oyat o'qiymiz. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير malikaga aytilindi saroyga kirgin deyildi endi qachonki u saroyni ko'rgach uni suv deb o'ylab oyoqlarini ochgan edi sulaymon bu oynadan yasalgan baland qasrdir dedi etagi uzun ekan etagi ho'l bo'lib ketmasin deb etagini ko'taribdi Agar Bilqisni ustida hozirgi ko'pchilik qizlarimiz kiyayotgan kiyim bo'lganda etagini ko'tarmasdan kirib kelsa ham bo'laverardi. Alloh subhanahu va taolo eshga ma'ruzalarga amal qilishlikka tavfiq bersin hammamizga. Chunki esimizdan chiqmasin erkaklar, qiyomatda o'zimizga qanday javob bersak, ayollarimizga ham shunday javob beramiz. Qaraylik. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.